Orvela mölder veski peal. Kümmain koodi alla. Ja tema ilus tütar seal. Kümmain koodi alla. Kümmain, kümmain, kümmain ja kümmain koodi alla. Kümmain, kümmain, kümmain ja kümmain koodi alla. Seal liigid all oli mõisas see. Kümmain koodi alla ja mõisas kaaval sulane. Simma ja kooli alla, simma, simma, simma ja simma ja kooli alla, simma, simma, simma ja simma ja kooli alla. see ajas härra kotisse. Simma ja kooli alla, viis alla veskimajasse. Simma ja kooli alla, simma, simma, simma ja simma ja kooli alla, simma, simma, simma ja simma ja kooli alla oh tere, armas möldrimatti, ma ei ruudi alla. kus panen ma see kaerakotti? siin ma ei ruudi alla. siin ma ei tümbe, tümbe ja, siin ma ei ruudi alla. siin ma ei tümbe, tümbe ja, siin ma ei ruudi alla. Vii üles teise korra peal. Simmai ruudi alla. Mu tütre voodi on ju seal. Simmai ruudi alla. Simmai, simmai, simmai ja simmai ruudi alla. Simmai, simmai, simmai ja simmai ruudi alla. Kui väljas oli pime öö. Simmai ruudi alla. Siis murgas sündis imetöö. Simmai ruudi alla. Simmai, simmai, simmai ja sümbel, sümbel, sümbel ja sümbel ruumi alla. kott hakkas nurkas liikuma. sümbel ruumi alla. ja voodi poole kiikuma. sümbel ruumi alla. sümbel, sümbel, sümbel ja sümbel ruumi alla. sümbel, sümbel, sümbel ja sümbel ruumi alla. siis tütar valjus kiljatas. sümbel ruumi alla. ja mamma üles äratas. சிம்மை ரூதி ராம்ல சிம்மை சிம்மை சிம்மையாய் சிம்மை ரூதி ராம்ல சிம்மை சிம்மை சிம்மையாய் சிம்மை ரூதி ராம்ல rumal, mis sa kisendad, silma ei ruudi alla. sa oleks mõisa härra, sa silma ei ruudi alla. silma, silma, silma ja silma ei ruudi alla, silma, silma, silma ja silma ei ruudi alla. ei mõisa härra sama, silma ei ruudi alla. kui tublit talu poisseisaa. Kimmai ruukin alla, ai kimmai, kimmai, kimmai, ai kimmai alla, ai kimmai, kimmai, kimmai, ai kimmai alla.